El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. lector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con Vivo rápido locura. altura, joven para la sepultura. altura. Esto para que quede lo que yo hago dura. altura, Demasiadas noches de travesura. altura, Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven para la sepultura. altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Uh. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro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 Demasiadas noche de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. de joven para la sepultura. Coventura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Y de joven para la sepultura. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos, vamos a Vamos a para que no vamos, vamos, el hoy. se embuten, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, quede vamos, pa' que no vamos, el esperar se vamos, vamos, vamos,